Draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dragi postači, ibadet je veza između čovjeka i njegovog gospodara. I kada god čovjek posustane u svome ibadetu, tada se i veza između njega i njegovog gospodara oslabi. I onoliko koliko čovjek bude posustajao u svome ibadetu, ostavljao i zapostavljao činjenje mnogobrojnih dobrih dijela, toliko će se i njegova veza između njega i njegovog gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala islabiti. Zato na svima nama je da se upoznamo s razlozima, sebebima, povodima, koji nas dovode do popuštanja u našoj vjeri, do ostavljanja i zapostavljanja ibadeta, do pomanjkanja u činjenju mnogobrojnih dobrih dijela. Zasigurno, jedan od tih razloga, razloga posustajanja u ovim ibadetima koje činimo u mjesecu Ramazanu, u ovim blagoslovljenim noćima, jedan od razloga, dragi brate muslimanu, sestro muslimanko, jesu grijesi grijesi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Nemoguće je da čovjek ustrajava u činjenju dobrih dijela i na drugoj strani u činjenju grijeha. Onaj koji griješi prije ili kasnije mora ostaviti činjenje dobrih dijela. Mora ostaviti činjenje dobrih dijela. Nemoguće da ustrajava u činjenju ibadeta. Jer Allahu poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam kaže kada god čovjek učini grijeh na njegovom srcu ukaže se crna tačka. Kada god čovjek počini grijeh, na srcu se zabilježi jedna tačka. Kaže Hasan al-Basri, rahimehullahu ta'ala, grijeh po grijeh, grijeh po grijeh, tačka po tačka, sve dok srce ne pocrni. Sve dok srce ne pocrni nakon čega zamre. I od takvog srca onda nemoguće da dolaze dobra djela. Zato dobro se čuvajmo grijeha. Kada god počinimo grijeh, na našem srcu ukaže se crna tačka i na kraju ona se širi. Što više ustrajavamo u grijesima, što više grišimo prema Allahu dželjavala, to naše srce više i crni. Nakon čega ogrubi, okruti i u potpunosti zamri. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva, da nas sačuva toga. Kažu naši ispravni prethodnici, Bilal ibn Sa'ad, rahimahullahu ta'ala, jedan od njih kaže, ne gledajte u veličinu grijeha, ne gledajte u veličinu grijeha kojeg činite, je li on veliki ili mali, već gledajte u veličinu onoga prema kome griješite, prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Dobro se čuvajmo svih grijeha, jer griješimo prema Allahu subhanahu wa ta'ala, a njegova veličina je ogromna, ogromna veličina Allaha subhanahu wa ta'ala. Dobro se čuvajmo velikih upropaštavajućih grijeha, ali isto tako i malih grijeha. Posebno se čuvajmo i malih grijeha. Zašto? Zato što većina ljudi ne obraća pažnju na male grijehe, ne osrće se na male grijehe, učinit će neko dobro dijelo koje će pobrisati te njegove male grijehe. Tako je, jeste. Međutim, kada će prestati sa činjenjem tih malih grijeha? Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam posebno je upozoravao i na male grijehe. Rekao je i jakum wa muhkirati dhunub. Dobro se čuvajte malih, prezrenih, sitnih grijeha. Jer doista kada se oni naklate na čovjeku, sakupe se na čovjeku, unište ga. U drugom hadisu Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam pojašnjava primjer malih grijeha, koliko su ti mali grijesi ubitačni, pogubni, kako vrlo lahko mogu čovjeka uništiti. Kaže, primjer mali grijeha je poput primjera ljudi koji putuju, pa nakon izvjesnog vremena malo skrenu sa svoga putovanja, prekinu putovanje, skrenu da odmore, pa jedan od njih donese grančicu, drugi donese grančicu, treći donese grančicu, sve dok ne sakupe dovoljno granja da potpale vatru i skuhaju sebi hranu spreme sebi ručak. Tako isto i mali grijesi, grijeh po grijeh, grijeh po grijeh, sakupe se na čovjeku i u potpunosti ga sagore. Zato se dobro čuvajmo svih grijeha, ali i malih grijeha. Mali grijeha posebno. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam obavijestio je našu majku, majku vjernika Ajšu radijallahu ta'ala anha. Tako da Allaha jalla vala postoji poseban melek koji piše mali grijehe. Pa kažu islamski učenjaci, ako kod Allaha postoji poseban melek koji piše male grijehe, onda ti mali grijesi ne smiju se ni podaštavati, ne smiju se smatrati ništavnim i prezrenim. Naši ispravni prethodnici Selefu Saleh dobro su poznavali posljedice, pogubne posljedice griješenja. Pa kaže jedan od njih, Pet mjeseci nisam mogao ustati zbog grijeha kojeg sam počinio. Pet mjeseci nisam mogao ustati na noćni namaz, da obavljam noćni namaz. Noćni namaz koji je najbolji nakon obaveznih namaza. Na njega nisam mogao ustati pet mjeseci zbog čega? Zbog grijeha kojeg sam učinio. Hasanu al-Basri u Rahimehullahu ta'ala dolazi čovjek i kaže O Ebu Sa'id, šta mi je? Ne mogu da ustanem na noćni namaz. Volim noćni namaz volim da klanjam noću, da stojim pred svojim gospodarem, ali u zadnje vrijeme nikako ne mogu da ustanem na noćni namaz, pripremim sebi i vodu, da se abdestim kada progledam noću, da ugledam vodu i da me ona asocira da trebam ustati na noćni namaz, ali ne mogu, ne mogu da se od svoje postelje otrgnem. Pa kaže Hasan al-Basri rahimehullahu ta'ala, qajjedet kedunobuk. Tvoji grijesi su te privezali za postelju. Tvoji grijesi su te privezali za postelju. Zbog grijeha ne možeš da se otrgneš od svoje postelje i staneš pred svoga gospodara. Drugog čovjeka koji se također požalio da ne može da ustane noći namaz, Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala posavjetovao je prelijepim riječima, rekavši mu ne griješi prema svome gospodaru danju, pa će te tvoj gospodar postaviti pred sebe noću. Allahu akbar. Ne griješi prema svome gospodaru danju, pa će te tvoj gospodar pred sebe postaviti noću. Muhammed ibn Sirin, rahimahullahu ta'ala, kada ga je obhruvao veliki dug, zapao u velike dugove i zabrinuo se zbog njih, kaže, ja dobro znam odakle dolazi ovaj dug. Ja dobro znam zašto me je spopao, snašao veliki dug. Ovaj dug dolazi od grijeha kojeg sam počinio prije 40 godina. Allahu akbar. Ovaj dug me sada snašao, i okupirao i zabrino zbog griha kojeg sam počinio prije 40 godina. Fudail ibn Jad, rahimahullahu ta'ala, kaže nikada nisam pogriješio prema Allahu subhanahu wa ta'ala, a da posljedicu tog griha nisam vidio na ponašanju svoje supruge i svoje jahalice. Kada god bi učinio grijeh, primijetio bi tragove, posljedice tog grijeha na ponašanju svoje supruge. Zasigurno grijesi činjenje grijeha prema Allahu subhanahu wa ta'ala bivaju razlog spriječavanja, onemogućavanja da ustrajemo u činjenju određenih ibadeta. Zato se dobro čuvajmo griješenja prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne zaboravimo riječi plemenitog našeg prethodnika Bilal ibn Sada rahimahullahu ta'ala ne gledaj u veličinu grijeha kojeg činiš, već gledaj u veličinu onoga Allaha subhanahu wa ta'ala prema kome griješiš. Zatim zasigurno jedan od razloga popuštanja u vjeri, postavljanje i ostavljanje ibadeta, ibadeta koje sada činimo, u kojima sada ustrajavamo u ovom blagoslovom mjesecu Ramazanu, jedan od razloga jeste i zaborav na važnost ibadeta u našem životu. Zaboravljanje koliko je bitan i važan ibadet u našem životu. Ibadet razlog je naše upute opstanka na uputi, na pravom putu. Ibadet je razlog postizanja Allahove ljubavi. Ibadet je razlog postizanja Allahovog zadovoljstva, Allahove blizine. Ibadet je razlog zaštite, način, put, kako da se zaštitimo od fitni. Kako da se zaštitimo od fitni? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Oni one koji se budu borili na našem putu, radi nas, mi ćemo i uputiti ih putevima koji vode do nas, do našeg zadovoljstva, do naše blizine. Oni koji se budu borili na ovom putu, trpili, ustrajavali, borili se sa svojom dušom, borili se sa svojim prohtjevima, borili se sa svima onima koji ih odvraćaju od pravog puta, mi ćemo ih usmjeriti ka nama. Mi ćemo ih učvrstiti na putu koji vodi do nas i našega zadovoljstva, kaže Allah Jalla Vala. Kaže Allah Subhanahu Wa Ta'la u hadisi kuciju, niči mi se moj rob ne može bolje približiti, odnosno niči moj rob ne može postići moju blizinu kao što može postići s ibadetima koje sam mu stavio u obavezu, koje sam mu propisao sa obaveznim ibadetima, poput obaveznog namaza, poput obaveznog posta i slično. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala i neće prestati moj rob približavati mi se s dobrovoljnim ibadetima, dobrovoljnim namazom, dobrovoljnim postom, sadakom, učenjem Kur'ana, zikrom, a da ga ja neću zavoliti. Dakle, mnogobrojni dobrovoljni ibadeti razlog su Allahove ljubavi. Zar ima nešto drugo, dragi brate muslimani, sestro muslimanko, da volite, da priželjkujete? Zar ima nešto veće i bolje od toga? Zato Allah dželavala zavoli. Zato čini ibadet. Budi svjestan koliko je ibadet bitan u tvome životu. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam Badiru bil amali fitana. Požurite s dobrim dijelima prije negoli nastupe fitne prije nego li nastupe fitne. Požurite sa dobrim dijelima. Neka dobrih dijela bude u vašem životu. Neka ima ibadeta u vašem životu. Pa kada nastupe fitne, iskušenja, smutnje, da i tada budete u tim ibadetima. Zbog tog ibadeta bit ćete sačuvani iskušenja. Bićete sačuvani fitni. Dakle, budimo svjesni koju veličinu, vrijednost, značaj ibadet ima u našem životu stalno sebi ponavljajmo ove činjenice, pa ćemo uz Allahu dozvolu i oduprijeti se šeitanu i ustrajati na Allahovom dželdovala putu, na činjenju dobrih dijela, na odazivanju Allahovim naredbama i naredbama njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Kako ne bismo popustili i posustali u ibadetu, često se sjećajmo smrti. Često se sjećajmo smrti. Zašto? Zato što kada umremo, naša dijela prestaju teći. Nema više ko raditi za nas. Rekao je Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَ I čovjeku ne pripada, to je zaradio. Čovjeku ne pripada na ahiretu ništa više osim ono što je zaradio, što si posijao, to ćeš na ahiretu požnjeti. Ono što si radio na dunjaluku, to ćeš na ahiretu, na ahiretu ubrati. Zato nastoj da što više posiješ na dunjaluku nastoji da što god možeš više činiš ibadeta na dunjaluku kako bi na hiretu ubirao prelijepe plodove tih ibadeta. Mnogo se sjećaj smrti. Kada nastupi smrt, nema više povratka. Nema više povratka na dunjaluk. Najveća želja. Kada bismo mogli upitati umrle, njihova najveća želja jeste da se vrate na dunjaluk, makar jedan sahat, makar jedan sahat, pa da čine ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato nemojmo sebi dozvoliti da i to bude naša najveća želja. Iskoristimo trenutke prije smrti. Iskoristimo trenutke prije smrti svaki dan. Niko od nas ne zna kada će umrijeti. Niko od nas ne zna kada će mu melek smrti doći i uzeti dušu. Možda neko od nas neće osvanuti, možda neko od nas neće omrknuti i slično. Zato iskoristimo što je god moguće više vrijeme u činjenju ibadeta. Sjećajmo se smrti. Odlazimo u mezarje. Odlazimo u mezarje. Pa gledajmo u svoje mjesto koje ćemo sutra zasigurno nastaniti. Gledajmo u one koji su već ukopani. Posmatrajmo tu mirnu tišinu. Ona je najbolji vajz, najbolji savjetnik. Posavjetovat će nas. Naši ispravni prethodnici, odazivajući se riječima Allahovog poslanika alihi salatu sam ekthiru min zikri hadi min ledat. Često se sjećajte smrti koja prekida sve slasti i strasti. Naši ispravni prethodnici znali bi odlaziti u mezarija i sjediti u mezarima i gledati u kaburove, posmatrati ih, razgovarati s njima, oporučivati sebi da ne dozvole da dođu na to mjesto, a da nisu došli sa mnogobrojnim ibaditima. Ebu Darda radijallahu ta'ala znao bi odlaziti u mezarije, dugo sjediti u mezariju, uzimati pouku i poruku iz tog mezarija, iz tih mrtvih. Pa kada bi ga ljudi vidjeli da odlazi u mezari i da dugo sjedi u mezariju, pitali bi ga zbog čega, zašto ideš tamo? Pa kaže, ja odlazim na skup koji me podsjeća na ahiret ja odlazim i sjedim u skupu koji me podsjeća na ahiret. Kada odem od njih, oni me neće ogovarati. Oni me neće ogovarati. Dok, kada sam s vama, vi me podsjećate na dunjalog. A kada odem od vas, vi me ismijavate i ogovarate. Zato često se sjećajmo smrti, pa ćemo uz Allahu dozvolu i požuriti sa činjenjem mnogobrojnih dobrih dijela. Često se sjećajmo meleka smrti kada nam dođe da nam uzme dušu i šta nastupa nakon tih trenutaka. Kako je zabilježio imam Ahmed u svome musnedu da je rekao Allahu poslanik alaihi salatu wasalam doista je smrt teška, ali ono što dolazi nakon nje još je daleko, daleko teže. Pa se pripremimo za ove trenutke, iskoristimo vrijeme našeg života da što je god moguće više činimo dobrih, dobrih dijela. Upoznajmo se s vrijednostima i badeta, koliko su koji ibadeti vrijedni, koliko Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala nagrađuje za određene ibadete, pa će nam i to nakon Allahove dozvole biti podrška, posticaj da ustrajemo u tim ibadetima. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da u ovom blagoslovnom mjesecu primi naše ibadete, primi naš post, primi naš namaz, primi naše dove da nas Allah subhanahu wa ta'ala podrži u ovom mjesecu Ramazanu i da nam ukabuli ovaj mjesec Ramazan i badete u njemu i da nas podrži nakon mjeseca Ramazana. Da ustrajemo u činjenju mnogobrojnih dobrih dijela i nakon mjeseca Ramazana. Da nas pomogne šerijatskim znanjem da se upoznamo sa svojom vjerom i da se upoznamo svakako i sa svim onim što nas odvlači od naše vjere kako bismo uz Allahu dozvolu ustrajavali na ovom putu činjenja ibadeta samo njemu sve do svoje smrti.